літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Калі за прыхаднімі зачыніліся дзверы, лёднік даў волю гневу. Але пасечанае крэсла крым як затупіць шаблю карысці не прынясе. Доктар, пануранны, стаяў пасярод зблочанага дома. Госці тут жылі падобна не адзін дзень і маўчаў без сіл, апусціўшы шаблю. Вырвіч абышоў яго як слуп, адставіў падалей пацярпелае крэсло. Што цяпер рабіць? Лёднік загаварыў глуха як з таго свету. А што тут будзеш рабіць? Альбо я страчу жонку, альбо зламаю жыццё сыну, А яшчэ духаўнік мой перад ад'ездам параіў д'ябальскую тую зброю, нават калі знайду знішчыць. Так што... Можа, найлепей было б мне неадкладна з панам Агалінскім расплаціцца. Дарэчы, я перад ад'ездам тэстамент склаў. Палова маёмасці маёй табе, палова з Саламеі. Франціш узлаваўся. Пакуль шляхціць жывы пры шаблі, яму кароль брата смерць паслугачка. Ты збіраўся да аптэкара ісці, дык Можа, не будзем час мардаваць, раней паедзем, хутчэй вернемся, з намі ж не ватман выправляецца. А мы нават зім калісьці зладзілі ўрэшце пасланец багінскіх з панам агалінскім цалкам могуць адзін аднаго ў дарозе перабіць. Толькі гэтага не хапала, прысычэў лёднік. На вуліцы было шэрае тужліва. Дождж, драбнюткі, як інфузоры, наліпаў на твар, асядаў на валасах срэбным пылком, так што можна было ўявіць сябе раздушаным матылём пад чужым жорсткім абцасам. Хвельку перапалоханага і здарожанага пакінулі прыбіраць дом. Аптэка знаходзілася побач, нават калі ісці, нага за нагу аддаючыся сусветнай нудзе – Звичайний двухповерховий дамок з чотирьохсхилим черапічним дахом, шильдой, на якої зеленим з позолотою були намальовані кубики змія. Тихий такий дамок у оточенні старих ліпов. Але коли Вирвич узявся за клямку, за дверима почувся резкий пронізливий крик, просто не чоловечу, яким чулися обурення і злость. Рука Прантіша сама вихопила зброю. Лёднік таксама напяўся, прыўзняў шаблю да ўзроўню плеч, перазірнуўся са студэнтамі і асцярожна штурхануў дзверы. Тыя са здрадлівым рыпеннем адчыніліся. Магчыма, самым разумным было б не лезці ў новую пастку, але калі пачуўся голас дзядзькі Лейбы, дзядзька заклікаў на дапамогу ўсіх прайцоў на чале з абрамам, лёднік рынуўся ў пакоі за ім пранціш – Раптам нешта звяглівае і імклівае кінулася ў ногі гасцям летні паваліўшы. «Трымайце! Вах! Пакаранні егіпецкія!» Незразумелая істота верашчала, шаргацела і шастала па паўцёмнай вітальні дзядзька Лейба ўзмахваў шырокімі рукавамі і лаюся. «Дзверы зачыняйце, вось, паганае ж стварэнне!» Франціш нарэшце злаўчыўся і кінуўся на звера. Дакладней, птушку бо лапаталі крылы пад рукою зміналіся пер'і, а дзюба пацэліла дакладна пранцішу падбароддзе. Ай, халера! Вырвіч ледь не выпусціў дзюбатую страшыдлу, але аптэкар спрытна падхапіў яе, адной рукой прыціснуўшы тулава, другой схапіўшы за доўгую шыю. «Дядька Лейба, на што табе паўлін?» – папытаўся агаломшаны лёдніка, трасаючы пух з дарожнага камзола. Задыханий аптекар запхнув угневаную птушку у клетку памерам зладную шафу. Паўлін распрастаў пёры і пранізліва патлумачыў, чаму убачыць яго ў сне азначае хуткую жыццёвую буру. Пайшлі адсюль. Ох, а то пагаварыць не дасць, каб яго пярун, пракрычаў аптекар. І ўжо ў сваім пакойчыку, завешаным паліцамі з кнігамі распавёў. Ох, ну гэта ж пан пісар падарунак зрабіў. Я ягоную мосць ад лястыру вылечыў, а ён мне гэтага птаха. Тот прыдумаў, што крык паўліна дадае лекам ад лёгачных хвароб асаблівую моц. А адкуль у пісара паўлін пацікавіўся пранціш? Дядька Ліба ўздыхнув. Ой, ад самога... Самого яснавяльможнага ваяводы полацкага, пана Александра Сапегі. Паўлін гэты асабліва злосны, брыцёр гэткі сярод паўліннега роду. Ну і, мусіць, нехта з птаства яму адпомсціўся ці з прыслугі, так што птах дастаўся пану пісару паўдохлым. Карацей, на табе не божа, што мне не гожа, а я перадарыць каму радасць гэтую не магу. Пан Писар клиент постоянный, вось и доводится терпеть. Паулин ображенно крумкнул, зусим як ворона, и змолк. нарэшце засяродзіўся на гасцях і іх праблемах. Акінуў вострым позіркам светлых вачэй былога свайго падмайстра бутрыма ягонага цяперашняга студэнта. Фізіяномія ў абодвых былі даволі панылыя і знерваваныя. Значыць, з саламеяй і ейнымі гасцямі пабачыліся, задумліва прамовіў аптэкар. Я бы усунуўся ў дом, але мяне і не пусцілі і на ганак. Паглядзеў я ў вочы пана, які мяне праганяў і зразумеў, што Эх, зноў ты бутрым у лес па самыя вушы ў нейкую нядобрую авантуру і саламейку за сабой пацягнуў. У лес дядька лейба, со скрухай прызнаўся лёднік. Не змог перадолець сваю цікаўнасць. Пачаў даследаваць хітрую прыладу замест таго, каб адразу з рук збыць альбо ў камуры замкнуць. Вось і... Ах, зноў мая саламея ў закладніцах. І яшчэ адзін маленькі хлопчык можа паплаціцца і патрэбна мне ад цябе дядзька лейба кніжка. Пачуўшы, які менавіта трактат хоча пагартаць бутрым, аптэка ражно ўсхадзіўся. Шалберствам займацца. Але здабыты з нетраў гаспадарскага дома слоўнік яногскай мовы з малюнкамі лёг на пашарпаны дубовы стол. А яшчэ былы алхімік запатрабаваў геаграфічныя карты, самыя дасканалыя. Лічбы і літары з малюнка Пандоры лёднік аднавіў лёгка, хто б сумняваўся ў дасканалай памяці гэтага зануды. Ні разочку беднаму студэнту не запамятаваў найменшай правіны, а потым пачалася доўгая нецікавая праца, у якой гостю трохі дапамагаў аптэкар, але ў асноўным сам лёднік гарбаціўся шаргочучы паперамі, як вецер сухім лісцем. заняла вечар паўночы і яшчэ ўвесь наступны дзень. Яногскую мову для доктара Дзі перакладаў ягоны сакратар Эдвард Келлі. Названая яна была па імені біблейскага прарока бацькі Мафусаіла. Мафусаіла. Той Янох быў узяты анёламі ў падарожжы ў рай, пра што я напісаў пасля кнігу. Многі лічылі, што Келлі свайго апекуна проста дурыў, выдумваючы неіснуючыя словы. Але калі словнік мовы ёсць, значыць, на ёй можна нешта зашыфраваць і, адпаведна, расшыфраваць. У трактаце мелася 19 енахійскіх ключоў паэтычных тэкстаў, прадыктаваных нібыта самім духам Урэлем. Прыводзіўся алфавіт нябёснай мовы і самае галоўнае абазначэнне лічбаў. Антіш не вельмі разумеў, што крэсліць на шмётках паперы ягоны прафесор, таму бавіў час за даследаваннем аптэкарскага дома, дзе быў тры гады таму. На паліцах дадалося слоікаў з рознымі заспіртаванымі пачварнікамі, але такога добра досыць было і ў лёднікаўскіх апартаментах. Пад столлю па-ранейшаму вісела на ланцугах чучала кракадзіла – абавязковы атрыбут аптэкі. А вось на сцяне з'явілася вялікая старажытная гравюра, пажаўцелая, абтрапаная на краях, расфарбаваная выцвілымі фарбамі. Гравюра уяўляла сабой карту – на якой акрамя абрысаў рэк і гор былі пазначаныя маленечкія камяніцы і прыгожыя храмы з купаламі, кубкі пальмаў, вярблюды, дзівосныя дрэвы з такімі вялізнымі пладамі, што павінны былі б у рэальнасці пераламіць ствол дрэва сваім цяжарам. Пасярэдзіне красаваўся горад, абнесены зубчастай сцяной. У куце – надпіс велягурыстымі гатычнымі літарамі Ерусалім. звестак не было. Той не пожадаў скарыстацца гасціннасцю ненавіснага доктара. Той запрашаў усю кампанію ў дом сваёй жонкі, бо яго на ўласны даўно быў прададзены за даўгі. Не спыніўся амерыканец і ў гасцінным доме. Месцічы не здарма не жадалі іх будаваць, нягледзячы на прымусы магістрату. Пані гігіена там не начавала. Таму і падарожная не надта ахвотна згаджаліся карміць казённых клапоў дый гараджанам, куды выгадней было пасяліць прыезджага ў сваёй хаце і мець жывыя грошы. Вось пан Гервасій зняў вялікі дом побач з карчомкай. І ясная справа, што на нейкі час – Вогненный меч доктора Ди и помста поганому доктору отступили перед моцей мясцовой горелицы аквавиты, якой тут рабилася 40 гатунков, анисовая, кменная, полыновая, блакитная на святояннику. <laughs> А як же ж не покаштовать кожный хоть по чарочцы. А пранці ж пасля прагулянак па... По Нижнепокровской да Витебской, жартачых з маладзіцамі з-за палоття, з задавальненнем назіраў, як дядька Лейба пад надакучлівыя крыкі сапегаўскага паўліна рыхтуе на продаж лекі. Ён рабіўся не так хутка, як бутрым, затое не так сур'ёзна, а нібыта гуляў дуже цікавую гульню, сам дзівічыся з таго, што атрымліваецца, і расказваючы мноства дзівоснай гісторый. Пра глінянага балвана Галема, якога умелі ажыўляць вялікія мудрацы з дапамогай напісанага на яго на мылбе слова «эмет», што азначае «праўда». Пра тое, што ў хвасце паўліна змешваецца 365 колераў, таму што менавіта праз столькі нябёсных сфераў праходзяць эманацыі эфіру. Што калі хочаш зрабіць кнот, які змусіць бачыць зялёных істотаў, што лётаюць падобна вераб'ям ды іншым птахам, трэба ўзяць зялёнае сукно, якім абіваюць труны, пакласці туды птушыныя мазгі і пер'е з хваста, загарнуць, змясціць у новую зялёную лямпу, якая напоўнена аліўкавым алеем, і запаліць. Ніколі до конца не было зразумела, ці лейба гаворыць у сур'ёз, ці жартуе. Але Пранціш шчыра весяліўся, слухаючы фантастычныя байкі. Не дзіва, што малы Бутрым у свой час дапамагаючы аптэкару так захапіўся навукай алхімічнай ды лекарскай. Нарэшце, калі галава студыёзаса ўжо расколвалася ад благання ў паскуднай птушкі, Ба утраме я бвесті, што малюнак Пандоры цяпер мае трывалыя кардынаты. Дзякуй таму ж доктару Дзі, які спрычыніўся да заснавання грындышскага мерыдыяну. Месца на ўскрайку Лондана, стамлёна апавядаў лёднік. Але калі звярацца з картамі, самая найноўшая лёднік, пяцідзесяцігадовай даўніны. Цяпер там самыя гарадскія трушчобы. А я па студэнцкай дзёркасці сваёй там шныру, але паверце, каб быў я без кампаніі тубыльцаў, адзін з іх, дарэчы, сапраўдны лор такі збіўся з тропу ў прытонах Іст-Энда. Мог я й назаўсёды там застацца. І вылавілі б мяне ў тэмзе без кашалька і носа. Дык што ж вы павінны адтуль прывесці? Асцярожна папытаўся аптэкар. Зноў нейкую святую рэліквію. Горш, дядька Лейба, змрочна патлумачыў лёднік. Зброю мы павінны прывесці. Зброю. Аптэкар пакруціў галавою і цяжка ўздыхнуў, ажно полымя свечак здрыганулася. Ой, што толькі людзі не выдумляюць, каб адзін аднаго анішчыць. Як быццам галоўная мэта іх жыцця чужая смерць. А для перамогі самага вялікага волата альбо войска дастаткова – Асліна ясківіць альбо звычайна пастуховай трубы, галоўнае, каб на тваім баку быў Господь. Эй, не хачу нават ведаць дакладна, бутрыме, што ты павінен здабыць. Мне дастаткова было сузіраць гэтую кнігу. Аптэкар пагардліва тыцнуў пальцам у трактат яногскай мовы. А хто, так бы мовіць, ваш заказчык? «Аб же адзін хто!» – з прыкрасцю прагаварыў вырвіч. «А то абклалі з усіх бакоў, і кожны па-свойму пагражае. Як ні круці, усіх мы не задаволім!» Між тым вераванні палітычныя дайшлі і да полацка. Пранціж, пакуль лёднік сядзеў у аптэцы, наслухаўся падчас прыгулянак ад крамнікаў, рамізнікаў, старызнікаў ды гандлярак і пра страшныя бітвы у вільні між панамі і пра знак на небе. У выглядзе скрыжаваных чырвоных дзідаў, што, як усім вядома, прарокуе братнія звады. І пра здань пана Міхала Валатковіча, якія зайздросная данасцю вартуе менскую ратушу, і пра вядьмачку з млына, дачку вадзяніка, што ледь цэлую вёску не вымарыла чырвоным свербам – і пра чорнага лекара, які вярнуўся на днях у полацак, каб наварыць золата. І пра пана Гервасія Галінскага, які ўчаніў бойку з бычком на панадворку карчмы, і добра, што ў бычка рогі былі падпілаваныя, дык пан абышоўся сінякамі на самым э, далікатным месцы, калі таго бычка даваў лататы. Шпегаўская навука – па ўсім ясна была для пана Гервасія куды больш складанай, чым для студыёзуса вырвіча анатомія. Ціхага патаемнага ад'езду не атрымалася. Калі прафесары студыёзус даехалі конна дадому ў запалоці, дзе іх павінен быў чакаць пана Галінскі, на панадворку таўпіліся цікаўнікі, што назіралі за падрыхтоўкай вясёлага шчодрага пана да ад'езду – Ехаць у экіпажы у самай разводзе значыла страціць процьму часу, таму выпраўляліся верхам. Затое пана Галінскі разжыўся каралеўскім патэнтам, і яны маглі мяняць коней на паштовых станцыях у першую чаргу як фельдъегеры. Найбольш прысутныя разглядалі не коней, пана Ервасія Галінскага. Паглядзець было на што. Пан, відаць, за гэтыя дні ўчыніў двубой не толькі з бычком. Адно вока заплылося не чырвоным, другое паглядала на свет дужа цьмяна, твар спухлы, зарослы рудой шчэццю. Пана Галінскі схапіў збан, які яму паднесла крамяная прыслуга, нагбом выпіў, абліваючыся, збан зухавата разбіў аполацкую брукаванку. Паехалі! Паехалі! худых тонных скураных мяхах, якія нагрувасцілі на запаснога коня, дакладна знайшлося месца астралябі. Да лёдніка падышоў з вінаватай фізіяноміяй хвэлька, пачаў мармытаць, што кам старовке дазволіла, ён бы ніколі пана не пакінуў. Хвэлька мусіў прыглядаць за домам рэнічаў. «По двор будешь ходить до аптекаролея бы», — сурово распорядился лёдник. Зато не довелося тратить шмат часу, каб уговорить пана Гервасия принять у компанию еще одного дуже потребного сподорожника, який мусил долучиться до их за городской брамой. По правде, пану Халинскому было все ровно, кто з ними отправится. Давид, Галияв, альбо Бава Королевич. Амерыканец быў заняты тым, каб не зваліцца з каня і не надта паказваць, што атрыманыя ад бычка сінякі перашкаджаюць у гэтай высакароднай справе. Размова з панам прыпадабнялася лыжцы у загустым кісялі, што цалкам пранціша задавальняла. Праўда, Галінскі ўсё-ткі прамармытаў, што... У карытнікі прызначыў новага аканома, даў распараджэнне адмяніць падушнае і паслаў мужикам тры падводы зернем. Неба зацягнулі хмары, як быццам паненка заторгнула фіранкі, разгледзеўшы, што кавалер пад ейнымі вокнамі недастаткова фацэтны. А каб зусім стала непамысна ліну халодны дождж, прынамсі, гэта змусіла цікаўнікаў пахавацца па дамах і ўжо там дамываць костачкі чорнаму лекару, які гасцяваў у габрэя лейбы, і пану Агалінскаму, якога нават шкадавалі, што звязаўся з падазронай кампаніяй. Сын гарбара, вядзьмак вядомы, з вядзьмачкай жаніўся і вунь, у якую сілу ўвайшоў. Пан над панамі лепей на вочы не патрапляцца, а то сурочыць. Ой, дзякуй Богу, з'язджае. Гарадская брама схавалася за шэрымі ніткамі дажджу, Студыёзус нецярпліва прыўзнімаўся ў сядле, вызіраючы скрозь залеву таямнічага вершніка. Магчыма, гэта будзе нехта, падобны да ватмана. Спрактыкаваны дужы вой, які забе не зморшыцца. А можа хітручы шпех падобны да князя рапніна. А новы спадарожнік далучыўся зусім нечакана. Выехаўшы за прыдарожныя капліцы, як чалец прывіднага дзікага палявання. Коротко махнув сім рукой і паскакаў паперадзе, як быццам так і трэба. Зменны конь незнаёмца быў нагружаны ладнымі куфрамі, што сведчыла «Гаспадар не збіраецца цярпець у дарозе нязручнасцяў ды нястачаў». Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.